bab loro let rong dina ing kutha kana tanah galilea ana wong duwe gawe ibune Gusti Yesus jagong mrono semono uga Gusti Yesus lan para murite padha diulemi bareng anggure entek kabeh ibune Gusti Yesus nuli ngandika marang panjenengane padha kentekan anggur Gusti Yesus ngandika, "Ibu, sampun dawuhi kula nindakaken menapa-menapa. Jalaran samenika dereng dumugi wekdalipun." Ibune Gusti Yesus mau nuli ngandika marang para pelaten, "Apa sing didhawuhake Yesus marang kowe, padha lakonana." Ing kono ana gentong wadah banyu enem sing disediakake kanggo sesuci manut pernatane agama Yahudi. Saben kentong mau bisa amot wolung puluh tekan satus liter. Gusti Yesus ndawui marang para peladen. Gentong-gentong kuwi padha isen banyu. Para peladen nuli ngiseni gentong-gentong mau nganti kebak. Sawise kuwi Gusti Yesus ngandika, nyeduk banyu kuwi setitik lan aturno marang pemimpining pesta. Peladen mau banjur nindakake apa sadawuhe? pemimpining pesta banjur ngicipi banyu mau sing saiki wis malih dadi anggur pemimpining pesta ora ngerti saka endi asale anggur mau awit mung para peladen sing padha ngisekake banyu ana ing genthong-genthong kuwi wae sing padha ngerti pemimpin pesta nuli ngaturi perso marang penganten lanang banjur matur limrahipun ingkang dipun ladosaken rumiyin menika anggur ingkang eco. Lan menawi para tamu sampun ngunjuk radi lajeng sawek anggur ingkang limrah. Nanging menapa sebabipun anggur ingkang sae kok panjenengan simpen lan sawek kaladosaken sakmenika? Iki mujijat sing kawitan sing ditindakake Gusti Yesus kelakone ana ing kutha Kana, tanah Galilea. Serana mujijat mau Gusti Yesus ngetingalake kamulyane. Mulane para murid nuli padha percaya marang panjenengane. Sakundure saka ing kono, Gusti Yesus ibune lan sedulur-dulure banjur tindak menyang pernaum, sarta nginep ana ing kono sawetara dina. bareng wis nyedhaki riyaya Paskah wong Yahudi Gusti Yesus nuli tindak menyang kutha Yerusalem ana ing padalman suci Gusti Yesus mirsa ana wong lagi tol tinuku sapi wedhus lan manuk dara uga mirsa tukang joli dhuwit padha lungguh ana ing kono Gusti Yesus banjur damel pecut saka tali nuli ngusah kewan-kewan mau saka pedaleman suci, dalasan wedhus-wedhus lan sapi-sapi. Mejo-mejo panggonane wong padha ngijolake dhuwit digulingake nganti dhuwit-dhuwite mawut tekan ngendi-endi. Gusti Yesus nuli ndawuhi marang wong sing padha adol manuk doro. Manuk-manuk kuwi padha singkirno kabeh saka kene. Pedalemane ramaku aja padha kok nggu dodolan. para sekabate Gusti Yesus banjur padha kelingan ayating kitab suci sing surasane katresnan kawula dhateng padaleman paduka menika kados latu ingkang nglalat alat para pengarping wong Yahudi padha madoni Gusti Yesus karumuni cobi kawula aturi damel mujizat ingkang mbuktekaken Pilih panjenengan wenang nindakaken ingkang kados mekaten menika. Pangandikane Gusti Yesus, padalemane Allah iki bungkaren, mengko sajerone telung dina bakal tak degake meneh. Ature wong-wong mau. Laminipun bangun padaleman suci menika ngantos kawan dosa 6 taun. Lah kok panjenengan badhe ngedekaken salebetipun tigang dinten? Nanging padalemane Allah sing dikersakake dening Gusti Yesus kuwi sarirane piyambak. Mula nalika Gusti Yesus wungu saka ing sedo, para sekabate padha kelingan yen panjenengane nate ngandika mengkono. Para sekabat nuli padha percaya marang surasaning kitab-kitab lan marang apa sing dipangandikaake dening Gusti Yesus. Naliko Gusti Yesus ana ing kutha Yerusalem, sajrone riyaya Paskah, akeh wong sing padha percaya marang panjenengane awit saka mujizat-mujizat sing ditindakake. Nanging Gusti Yesus piyambak ora maelu marang percayane wong-wong mau, sebab panjenengane pirsa atine siji-sijining wong. Ora susah diaturi pirsa bab kaanane siji-sijining wong. mau awit panjenengane pirsa apa sing ana sajroning atine manungsa